Chapitro unu orienten, alia occidenten, ELLA la libro Credumin Signorino de Cesaro Rossetti. Estis Augusto. Mi laboris en magazeno en Manchestro. La firmo scribis al mi che la unua foiro occasos en Aberdeen en septembro, cae petis che mi bon volu electi taugan locon por nia stando, cae ancau faru la stand planon. Oni lassis al mi ancau la electon de la cun laborantoi. Anio laboris en Leeds, ciune estas malproxime de Manchestro. Mi tui scribis al Anio, cigante shin pre la perspectivoi, cae dirante a shi, che mi intensas visiti shin dum la venonta mercredo. Mercredo estis ja la duontaga ferio en ambau urboi, do opportuna por mi. Anio respondis, che si gioias primia venonta visito. Anio attendis min ce la stazidomo en Litz. Ni curis unu alla la alia laula caio, circa ubracis caicisis, Cian gioion mispertis ce la renconto. Ho, Vic, si diris, mi gioias de nove vidi Ies, mia cara, sed cia in misera in scribeto in vi sendis al mia lasta tempe? Ciu mancis al vi scrib papero? Mi estis tre occupita, cae cetere mine emis alla la scribado. Tro occupita por scribile teron, nu anio ne mensogetu. Ču vi venis citien por riprocimin, si diris offendite. Ne, cara mia, sed via shuldas al mi ian clarigon. Nu, kien ni iru? Estas lule comforta cafeio ci proxime. Ni iru tien. Ču ne al via logeio? Ni povus. Sed ci estas malproxima, proxima, cae vine disponas multe da tempo, ču? Ne, nur kelkain horoin, sed ni povus ia veturi per taxio. Si evidente embarasigis, comensis paroli, cae silentis. Anio, cio estas? Ciu vine emas che ni cun estu solai post tiel longa tempo? Diru clare, ciu io shangigis inter ni? Ne, si balbutis. Vi estas ciam, ho, vic, estas nur che, che estas pli bone, che ni ne iru tien, cae cetere la domo mastrino ne shatus, che mi conducu viron en mian chambron. Si estas tre suspectema, tre puritana. Anio, cio estas? Cial vi diris cetere? Cio estas la alia afero, cio mal opportunigas nian iron? Ciu vi kun vivas kun iu? Ho, Vic, ne antau iugiu, ne estu suspectema. Estas nur, gene estas opportune estas io. Al mi shainas tute clare, che estas ne io, sed iu. Si coleretis, bravulo, do viam concludis pri cio. Viam scias cion, cae culpigas min. Vi estas viro, do vi arogas electivin iugisto. Sed vic, rigardu recte en miain oculoin, cae declaru honeste, Ču vi mem restis ermito dum mia foresto? Ču vi povas tion diri? Tion mine attendus de vi, Anio, che vi usus tion cutiman virinan ruson astata uvin defendi, rebati per contrau accuso. Bonega tactico, sed usu gin cun iu alia necun cun mi. Mi certe ne malsparus tempon por forpusci vian accuson. Nun tempe privit temas ne primi. Yes, yes, carolino cara, do vi volas? Mi forgesu privi, dum mi baractas por min mem sen culpigi. Nu, anio, lasu miain aferoin flanken. Ču, au, ču ne vi havas cunulon citie? Cial mi respondu, si diris. Via decidis mem, vi estas cios cia, vi cae Dio.